ibintu bimeze neza imvura ni nyinshi cyane kubera imirima yononekaye yego hmm. umwaka uheze mwavuga ko izuba ari ryinshi ubu naho n'imvura wumva nta kiza ari byose n'umurengera eko asha imvura ni nyinshi kweri ewe mm. n'umuntu nta n'igikorwa gikora kubera nta n'umwanya n'umwe itanga yo mu myonga nk'imirima y'ibijumbu yose nta muntu akijya kuraba hmm. muhira mu mirima y'ibiharage twateye yose usanga yabenje kubera amazi menshi hmm. urumva ni ibintu nyine indimu zaratwawe n'inkukura nyine kubera imivu yabaye myinshi nyine isuriranye mbega nk'ibyo muramubiganira n'abajejwe uburimyi kuko n'imisere usanga twaraciye usanga imikobeko yararengewe nyine hamwe usanga imivo nyine ari myinshi kubera imvura nyinshi hmm. urumva muramuriganya n'abajejwura imyaka bakabwira ko mwokora iki urumva uko gukinga nko guca imiserege nyine urumva irarengerwa kubera imvura aba ari nyinshi ugasanga nta n'icyo nyine bitwunguye hmm. Oke. urumva rero ni ukubandanya mukora ibyo bikorwa mukaraba ko hari icyo byogabanya ubu ni nabwo ni ukwizera imana izobihindura uko izobibona niko izobikora kuko izobihindura kuko n'izuba ryaratse ari ryinshi birahinduka ego murakoze murakoze namwe mugire ijoro ryiza mm-hmm. eh, ndashimira nyakubahwa mukuru w'igihugu ko yari turabye amabarabara ino ukuntu twari duca ahantu usanga n'umuntu wagwa n'umumanga ariko ubu nkaba mbona bariko baradukorera mu barabara hmm, ibarabara rya hehe eh, aha kuva ku ikomine mu kinyinya kugera munsi ya mugege amabarabara ariko arakorwa ndabona ni kuva mu kinyinya kugera mu rutana naho nyine ndabona amabarabara hmm. ni sawa sinomenya ngo bazohereza kuko indinganizo bagira ko nayo notora gusa ndabona bari feri bariko barataka akazi n'isawa ibarabara ubu ni sawa nanjye ndi umuntu asanzwe agorewe nyine mu ibarabara rero mm. nagenda nca mu manga ariko ubu ndabona kweri ni sawa nyakubahwa umukuru w'igihugu n'ukuri abandanya duteza imbere igihugu gitera imbere nyine turamushimira usanga ukora udukiye disimasi sawa ryatose nkakwisanga twakire uwundi munywanyi k'umurongo alo alo alo umuhinga bw'ibyuma tweretse ko yamaze kugenda ariko arakura reka turindire mu kanya abandi basuba kutwakura kugira badushikirize eh, amakuru tutamenye alo alo userewe ku buryo no duma ewe konete wanje urira umwanga ko habaye iki irya mbere nkubonye nezerewe nk'uko ndagusabye umbwire ico kintu ekonete yagize ni ukuri kuba umunywanyi ntahemuka mhm. wa ekonete ni nko kuba mu nyishu aho ibaze nawe baduhaye akajya ko kuronka amanota iyo ukoresheje amayinite canke eko kashi sindiko ndabitahura neza umva ufyonze akanyenyeri mhm. amajana umunani na mirongo umunani n'umunani mhm. akanyenyeri rimwe namwe akadirisha uba wiyandikije mu bakiriya b'agaciro ba ekoneti nibyo gutyo rero uko ukoresha amayinite mm.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 eh, tugomba dusemererane bagaragaze badukorera amabara ngaha mu gisagara cya bujumbura yononekaye rwose eh, mm. mm. eh, baba barajya mutakura risigaye basha riragoye gucamo rwose ntiworaba abagenda n'amaguru ubu ntiboroherwa ibara ryo mu nyakabiga naryo nyene ryarimbaguritse ntiworaba nibagerageza ubushanganji bujejwe ivy'amabara barabe ingene bobigenza kugira ngo ibintu bigende neza mm. Nitwa Bukeneza Vinare intara ya muri komune Kabonga. Bukeneza mu ntara yamakamba Makamba ni sawa. Sawa. Mm, utugira amakuru tutamenye. Eh, amakuru mutamenye. Mm. yewe mbere ni nk'igisabo nisabira umushikiranganji w'ubutungane yego ndazi canke arafise ngira baramufasha kumviriza ndabumva neza mhm. ubu ikigwa cyabo kigeze kigaraheze nta kigwa kihari ace eh, nimba hari ikindi bashobora kutwishyura zo twishyure icigwa mushatse ah? kuvuga iki bukeye neza icigwa mushatse kuvuga iki icigwa kijanye niki muntambake arabi twemerewe agashiruka bute muntambake mm uri uri muri bo ntabyo ko turabona urabona ko umwaka uza urenga ko amezi tuvuga mm. amaso mu ncamaka karahera mu nzira ariko mugabo turamusavye eh, arabe neza ko bibona aribo nabo aduha inyishu Nyibutsa intara urimwo aho uherereye Allo Allo Eh bukeneza eh, yashikirije cimviro ciwe uwundi munywanyi ku murongo allo Allo Allo Amahoro Allo Ego ni kuri hadisanganiro ah, Ego yitwa parufe parufe utwakuye uri hehe ni mutamu yego mm. amakuru tutamenye ni ayahe ngo tube baciye ibarabara ahantu rikatira ryaciye mm. iryo baraba barariciye rero riguma rikatidara barariciye barica n'imino cashamo n'imashini mugabo mm. ko bariciye rero ntibacimikane vu bacize hampande y'inzu mugabo baguma inzu zigatangwa kubomagurika kubera iyo imvura ari nyinshi mm. eh, twagomba dusabe vema abarongoye ko nyine babikoze baraba ukuntu ibyacu zitobomagurika kandi baraba ukuntu imanga zitoguma zitwara imirima y'abantu yego ibyo bimaze igihe kingana gute parufe babitanguye mu cyi mugabo uyu ntacyo babikora ko baguma birabira hirya no hino inzu zabumagurika kubumagurika abo ni bandi baguma birabira hirya no hino halo parufe nawe agatelefone karacitse ariko yasa nk'uwuhejeje gushikiza icyiyumviro cyiwe halo eh, abandi babijejwe basha abajyaga intwaro urumva hano n'inzu ibomotse urumva si bo babitumye urumva ni imvura iba ari nyinshi rero urumva bajya bahagera nyine bagaheza bakaraba uwo muntu bakaraba ukuntu bagira hano ariko imvura mm. irarenze twebwe iyo ntihatari mm. reka murindire mwizera yuko ibintu bizohinduka undi mugabo yatwaye umwana mwaka nyina wiwe ndabumwatse kubera iki bumva bari barahukanye mm. hama bamaze kumumwaka aca kumwuganira mu nzu abategetsi imboneyakure zagenda ariko ngira nta byemezo ufise bandanye ushikiriza ibyo ibyabaye hama ba telefona mu nzego baze gutabariza uwo mwana biraha mm. hama hagiye buraca ataronka bagiye kumuzanira nko mu masaha indwi bamushyikiriza nyamubyeyi mm-hmm. rero twagomba gutera ibyatsi iyo ntwaro yuko umuntu yoshobora kugira ingorane abajeje intwaro hakaba n'umuntu yodagutabari mm. eee sawa mugira ijoro ryiza murakoze reka abantu bazobitohoze eh, barabe by'ukuri ko ayo makuru ari ukuri nabo baba bo bokwikubita agashi umuntu atabarije bakanyaruka gushika abantu bakabi icyo kintu bavuze yuko cyoba ari urakoze cyane ubwiriro bwiza sawa mm? imirima yapfuye yose mm eka n'amabarabara amazi akomora amabarabara bakabura abantu baca abanyeshuri bakaba ararenga mpaka n'ibarabara cyane rwose n'imiceri bari bapfushe yose yarapfuye yose turindiye ko imvura yo yogenda kugira ngo basubire kandi bapfure umuceri kandi barisaba cyane rwose yuko obeyeri bashikira mm-hmm. bakaba nabo bagatanga amakori muri leta abanyagihugu ntibatanga amakori bajya bato bato bari duke duke nyine mu mabutike duto duto mm. bashaka gutanga eh, amakori n'abashaka gutanga amakori nk'abandi eh. babyifuza cyane rwose basaba yuko boshaka ku mitumba mhm. kugira babigishe nyine botanga amakuru na bene mhm. amakuru mutamenye mm. ni ukuvuga abantu turi ko turakoresha izi noti za bitanu bitanu n'iza cumi icumi mm. hari ukuntu basanze eh, turiya tuntu tudusonga baradukuyeho mm. wowe hari naho uba uyifise uyu uyihaye rero akanga kuyakira rero baza kuyakira bagaca bavuga ngo muri berebe ntazo bakira rero muratubariza muri berebe icyo babivuga ko cyangwa icyo bogirana nk'iyo mm, ntaho mushobora gushikiriza icyo kibazo kugira bakibafashe twe nka twebwe tuba abantu bato bato iyo bayikwankanye ngo ni uko babona kigali dusonga taturiko mm. wumva nimba wari gusoma urumva ntubugisumye rero izo noti zose zifite ikibazo kimwe urakoze cyane alex mbwira ijoro ryiza ayandi makuru mm-hmm. ni uko ni uko ni uko intuduye ya komine ya nyabihanga yoba itagikora neza kuko abategetsi bamwe bamwe baba babakunze rero ni ukuvuga musanteri wacu yoba bari arakora neza n'uburyo inyubako nako ntabure baba bahagaritswe n'inama ya komini mugabo rero twaba tukirindiriye umushyikirangange nawe abica abivugako muri icyo gihe none hari ibitari kubirakogwa oya umusantankweri ariko arabandanya akazi mugabo tukirindiriye ibya nyuma by'umushikiranganji nawe agira icyo abivuze ko mugabo bajya inama inama ya komini nyabihanga musantere yamuhagaritse n'ubujejwe ibikorwa bya leta nako ntabure abo barahagaze urakoze alexi kuri ayo makuru udushikirije mwigirije ijoro ryiza twakire uwundi mwanyi k'umurongo eh, inyuma ya Alex atwakuye eh, ari inyabihanga halo kujya kuntu hafasha abamama barwaye indwara zo mu kigo mm-hmm. ko yoza arafasha n'abamama barwaye kansera y'ibere kuko ni benshi nabo bamerewe nabi cyane mm. ego ko muntu akadufasha abakobera indwara n'abantu benshi cyane bagwaye kansera y'ibere na kansera zitandukanye mm ee eh, kuyo nabo nyene ico kiya gisata naco nyene yogisira kuko abantu yobadufasije cane nk'umuvyeyi hama mm. gusatubwirwako dusaba n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda mm-hmm. impapuro busaba kugira umuntu aronke bo yo kwivuza urabona ko kansira bayivura mu bitaro by'abigenga mm. ko bozigabanya zikabanke kugira umuntu ntaguma zirondera afite kwa muganga yamaze kuremba mbega muri leta kanseri niba ufise ikibazo cya kanseri ntibamuvura udafise urupapuro bo ntibashobora kumuvura kuko ibintu bisaba amafaranga menshi cyane natwe nyagihugu turakenye mm. ego me mukomeye aganira na Silvenda bemeye mm abanibereye ku mutumba wa Mwiruzi mishiha mushankuru mm ego me makuru mutamenye yabere abera hano iwacu mishiha mushankuru mm niko ikivirusangi n'abajeje intwaro baramengo basa n'abibagiye mu bintu bibagiye iki